Orotarat, oinez ibiltzeko mila eta kilometroko sendrak badira eskoleriko mendialdian, dela mos bat urte jadanik markatuak zirenak. Horiek berriz markatuak izain dira, baita ere bilbidiak obetuak izanen. Horrez gain, zer eginen den ere lantalde hortan, esplikatzen dauku Lucien Betbeder, lekorneko hausapesak batzu aterako dira, uh, aterako dira liburuzkak ere, xeretasunekin, uh, eh, ibilbide horiek eh, ze eakusten duten, bai hemen kapera, eta edo hantxetan etxalde bat, edo mendi toto, kontor bat, uh, hori edenak esplikatzeko eta uh, presentatzeko uh, e, nor nahiri uh, e, etortzen denari gure uh, lugaldeetan. Lan horren burutzeko, nor ere ari ote den lanian erraiten dauku duzienek. Gizarte zibila ere presenta, eh, ondoan, bat dira elkarteak, mendiko elkarteak, bai dira laborariak, bat turismo bulekoko uh, langileak bizan dena, eta de, departamentuko eta uh, eskualdeko akitania, lehenoko akitaniako eskualdeko eh, haute txek ere izan dira. Hala, hori eh, sartzen uh, da, eskual mendiaren bahnean delako proiektu orokor batean.